Napolo, musico cae aliae caracterizajoi. Pasintan semainon mia articolo pritractis Napolon, sed mi parolis presca unur pri la visitindajoi in cae proxime alla urbo. Cae mi ec ne menciis ciuin visitindajoin, nec donis detaloin. Ciel mi alludis, valoras la penon resti in Napolo almenau octagoin sen malspari, tio estas passigi tempon, exemple sulla proximae plagioi. Cio venas alla menso de tivi, cio estias iom pri Napolo, ciam la urbo estas menziata? Versaine mafio, pizzo, cio laudire estes inventita in Napolo circa la iaro 1880, cae musico. Pri mafio. Ancora nun tempe, oni vidas in la urbo quelcaen novain protest rubandoin contra gi. Exemple, Mafio, citie, ne. Pri Pizzo, la fama cantisto Enrico Caruso, 1873-1921, cio nascigis in Napolo, diris, Iam mi revenus al Napolo, char gi esas mia hem urbo quion mi amas. Tamen ne por canti, sed por mangi pizzon. Du au tri Napolae pizzeioi estas consideratae la ple antiquae au cae bonae en la mondo. En la malarga strato dei tribunali, en la historia urbo centro, ni vidis exter pizzeio, quio estis fundita in 1936, longan vizon da turistoi qui devis attendi, char la restauratio estis tutte plena. Pri musico legeblas in la german lingua Wikipedia, Dum iarcentoi Napolo havis presco mistican reputation kiel urbo de musico, kie ec la plei simplai homoi, inter aliae simplai terculturistoi, si povis canti cae danci admirinde cae gaie. Ciam oni parolas nun tempe pri Napola musico, temas generale pri la canzone napoletana, la populara musico de Napolo. Gi comencigis in la decnava iarcento cae influas gis hodiau la italan popularan musicon. La canzone napoletana – ec estis en la confandigio de pli antiquae regionae folclorae tradizioi, parte estigintai in la mesepoco, cun classicae elementoi, principe de la itala opero de la decnava iarcento. La cefae instrumentoi de tio tre esprim plena musico estas la gitaro cae la mandolino. Plei ofte, oni cantas in la napola dialecto. Conatigis internazie, exemple la musicajoi O sole mio, cae funiculi funicola. Ancao famae operte noruloi, cil Enrico Caruso, esis gravae protagonistoi de la napola musico. Concerne al opero menciindas jenom la opero alvenis al Napolo con certa procrasto circa 1650, cae in la unuae iardecoi esis presentitae principe veneziae vercoi. Nur in 1680, Alessandro Scarlatti farigis la unua grava componisto de opero in Napolo. Li ancao laboris in Romo, sed ofte estas considerata la fondinto de la til nomata Napola Scolo, quio haves grandegan successon tra Europo in la 1700 decaiaroi, cae inconducis malpesan, rococetsan, galantan stilon. La unua grava opereio in Napolo estis la San Bartolomeo, Sancta Bartolomeo, quio estis anstatauita in 1737 per la construado de la grandega opereo San Carlo, Sancta Carlo. Tiel fin fine Napolo altigis alla rango de musica cef urbo. Crom la malfru barocca opera seria, opero seriosa, estis cultivata in Napolo ancao diversae variantoi de la comica opero, cies plei fama frua exemplo estas la serva padrona, la servistino que mastrino, 1733 de Pergolesi. Malgrau la crisi de la Napolae conservatorioi fine de la oca iarcento, cae quancam la periodo de la vera Napola scolo finigis circa la iaro 1800, la urbo restis gis la meso de la decnaua iarcento cune con Venezio cae Milano la plei el centro de opero. Principe graves la labore de Gioacchino Rossini che il musica directoro de la teatro San Carlo cae de fondo inter 1815 cae 1822. Tiam Rossini disponis uno e la plei bonae orchestro de Europo cae ensemblon de el cantistoi por qui ili verkis Otello, Armida, cae sep pliaen operoen. De 1812 gis 1838 estis Gaetano Donizetti la musica directoro de la regiae teatroi. In Apollo, dec nao eliai operoi premieris, inclusive de Maria Stuarda, 1834, cae Lucia di Lammermoor, 1825. In la 1830-a iaroi, Donizetti laboris cil instruisto de la Conservatorio San Pietro a Maiella. Hodiao, la Teatro San Carlo estas uno e la ple gravae opereioi in Italio. Ecti in 2008, ocasas in gi granda cioiara teatra festivalo. la Napoli Teatro Festival Italia.